Radījuma arī klausītāji, vēl joprojām esam kopā ar sveciniekiem, kas izgāja no Lūdzes, un tagad iepazīsimies ar šīs grupas, laikam jāsaka tā, jaunākajiem uh, sveciniekiem. Vispirmām kārtām, kā tevi sauc, no kurienes esi? Es esmu no Rēzaknes. Un vārds? Rudolfs. Rudolfs, un, un e, jautājums, kāpēc esi sveciļojumā? Nu, jo es gribēju tā tieši tā, nu, vairākoties ar pazemību, tā mēģināt sevi izaicināt, lai mēģinātu paiet tā. Un man tā es tā labi paietu tā, tad es mēģināju tā paiet, un tagad es tā arī eju tā. Bet eh, kāpēc tu gribi sevi izaicināt? Nu, tieši jo es arī gribu tā arī patestē savu ticību tā, jo šis ir arī ļoti saistīts ar ticību, cik daudz uh, ticība tā ļaus, lai, lai ietu tā, tādā ziņā. Ja ir, stipra, ja ir stipra ticība, tad varētu iet pat, pat 100 tūkstošus kaut kādus metrus vai kilometrus tā. Ļoti daudz var noiet vienkārši. Un, un nesāpēt nekā, es nekas vai, vai Nē, nu man tagad, kad jau iesākām, ja man jau bija sākums sāpēt kaut kā tā, bet es tāpat vēl turpinu. Man ir tā, nu, pietiekami viss tā. Es vēl varu turpināt tā. Turpināt ļoti jauki, bet šeit ir vēl uh, divi draugi, es tā saprotu, ar kuriem arī gribu iepazīties. Pasakiet, no kurienes esat un kā sauc? Es esmu Harolds, es esmu no Rēzeknes. Un? Mani sauc Reinholds, un es arī esmu no Rēzeknes. Un jūs visi trijotā esat uh, reizekniešta draugi tā Nē. kopā, ja? Nē, mēs, mēs abi ar Haroldu brāļi esam. Aha. Un Rudolfs ir mans labākais draugs vidusskolā. Un tad jūs tā vienojāties, kad iesiet svētceļojumā kopā no Ludzes. Kāpēc no šejienes tieši? Jo Reizekne taču arī organizēja laikam, ne? Nu jā, bet šeit man ir vairāk pazīstamu cilvēku. Šeit iet mana tēva māsa, kā arī draugs, un arī citi vēl pazīstami cilvēki. Un ko jūs gribat eh, ar šo svētceļojumu, ejot, vai pirmo reizi iet, un ko jūs gribat panākt, vai kāda ir jūsu motivācija, mērķis ejot svētceļojumā? Nu, šitā, sakot, ir mana pirmā reize ejot, un es eju svētceļojumā, jo man, man ļoti gribas attīstīt fizisko veselību, un es, es pateiktu pats par sevi, ka es esmu tās diezgan ticīgs. Ko tas nozīmē diezgan ticīgs? Nu, ka ticu reliģijai, tā es uzsveru to visu nopietni. Aha, un kā ir ar brāli? Kāpēc es eju? Jā. Es jau eju ši, sveic, šajā sveicinājumā jau trešo gadu. Trešo gadu. Mani motivē tas, ka nu, katru gadu kaut ko ir jāizdara tomēr dievam, kaut vai jānoiet ceļo, sveceļoju sveceļojums. Nu tā, garīgi, morāli. A, kāpēc dievam kaut kas būtu jāizdara? Vai viņam vajadzīgs, ka jūs ejat? Nu, bez dieva neko nevar darīt, kā saka. Nu, skaisti. Sirsnīgs paldies par šo īso sarunu. Rādījumam arī klausītāji, e, kā redzat, arī šajā grupā, kā arī citās grupās, ir dažādi cilvēki no dažādām vietām un dažādi cilvēki vecuma cilvēki, katrs ar savu motivāciju, gribas mazliet prasīt, kāda ir jūsu motivācija, kas jums liek iet fiziski vai garīgi.